Dešimtas skirsnis. Nuogos kojytės buvo raudonos ir liesos. Norėjosi verkti pamačius jos raktikaulių įdubimus. Visa mergytės išvaizda, jos eigastis, laikysena, balso skambėjimas, jos truksminga kalba, žvilgsnis, tylėjimas, jos mažiausias mostas reiškia įrodė vien tik tai baimę. Kozėtė visa buvo perimta baimės, baimė tarytum gaubėje Baimė vertė ją spausti alkūnėlės prieš launų, slėpti po sijonelių kojytes, gūštis, kad tik mažiau užimtų vietos, tik tiek kvėpuoti, kiek būtinai reikia. Baimė buvo virtusi, jei galima tai pasakyti, jos kūno įpročių, galinčių keistis tik į vieną pusę – didėti. Jos vyždžiuose buvo kamputis, kur glūdėjo nuostaba ir siaubas. Jos baimė būdavo tokia didelė, kad visa šlape pareijusi namo Ji nedrįsdavo prieiti prie ugnies pasidžiovinti, o tyliai imdavosi savo darbelių. Tos aštuonerių metų mergytės žvilgsnis paprastai būdavo toks niurus ir kartais toks tragiškas, jo kai kuriais momentais atrodydavo, kad jį pasidarys idioti ar išprotės. Likščiol mes jau esame sakę, jį dar nežinojo, kas yra malda, niekuomet nebuvo peržengusi bažnyčios lenkščio. Argi aš turiu laiko – sakydavo jo šeimininkė. Vyriškis geltonų redingotų nenuleido nuo kozetės akių. Staiga smuklininkė sušuko. Beje, o kurgi duome? Kozetė, kaip paprastai vos tik šeimininkė pakėlus balsą, greitai išlindo iš pastalės. Ji buvo visiškai užmiršusi duoną, ji griebėsi tos gudrybės, kurios visuomet griebėsi įbauginti vaiką, ji pamelavo. Ponė, kepikla buvo uždaryta. Reikėjo pasibelsti, beldžiausi ponė. Ir kągi netidarė durų. Rytoj sužinosiu, ar sakai tiesą, tarė šeimininkė. Ir jeigu sumelavai, tai tu man pašokinėsi, o to tarpo atiduok penkiolika sų. Kozetė įkišo rankutę į prijuostis kišenėlę ir sustiro. Penkiolikos sų monetos tenai nebebuvo. Na, sušuko smuklininkė, ar girdėjai, ką sakiau? Kozetė išvertė kišenėlę, ši buvo tuščia. Kur galėjo dingti pinigai? Nelaiminga mažytė neteko žado, jis okmenėjo. Tai tu, vadinasi, pametei pinigus. Penkiolika sų, prašvokštė smuklininkė, o gal nori mane apvokti? Ir ji ištėsi rankas į stirną, ko jį pakabinta netoli žydinio. Tas baugus mostas suteikė kozetį, jeigu sušukti, pasigailėkite, ponė, pasigailėkite, aš daugiau taip nedarysiu. Šeimininkė nukabino stirną kojį. Tuo tarpu vyriškis geltonų redingotu Niekam nematant pasirausi savo remenės kišenaitėje, kiti keliaiviai gėrė ar lošė kortomis į nieką nekreipdami dėmesio. Siaubo apimta kozetė gūžėsi žydinio kertėje, riesdamas į kamolėlį ir slėpdama savo pasigailėtinas pusnogės rankas ir kojas. Smuklininkė pakėlė ranką. Atsiprašau, ponė, tarė vyriškis, aš ką tik mačiau kažką iškrintant, iš mergytis prijostėlės ir nusiritant po stalu, gal tai ir bus tas pinigas. Tuo pačiu metu jis pasilenkė ir dėjosi ieškas ant grindų. Taip ir yra, štai, vėl prabilo jis atsitiesdamas. Ir atkišo šeimininkiai sidabrinį pinigą. Tas pats, tarė jį. Tai nebuvo tas pats pinigas, o dvidešimties sų moneta. Bet šeimininkė iš to buvo naudos. Jį įsidėjo pinigą į kišenį ir metus įpiktą žvilgsnį į vaiką, te pasakė, kad būtų paskutinis kartas. Kozetė vėl nulindo į savo olą, kaip smuklininkė tą vietą vadino, ir jos didelis į nepažįstamą keliaivį smygtos akys, pamažu pradėjo įgauti kažkokią visai joms nebūdingą išraišką. Kol kas tai te buvo naivus nustebimas, bet į jį jau pynėsi kažkoks nesamoningas pasitikėjimas. Beje, gal jūs vakarieniausite, paklausė smuklininkė keliaivį. Šis neatsiliepė, jis atrodė giliai susimastęs. Kasgi jisai per vieną šitas žmogus – prakošė į savo prodantis, turbūt koks baisus vargeta. Jis neturi nes katiko vakarienį, ar bent užsimokės man už nakvynę. Vis dėlto mano laimė, kad jam netėjo į galvą pasiglemšti pinigą, kuris mėtėsi ant aslos. Tuo tarpu atsidarė duris ir įėjo Eponina su Azelma. Tai buvo iš tikrųjų dvi gražutis mergaitės, veikiau miesčioniukės negu kaimėtis, labai žavios. Viena kaštoninėmis žvilgančiomis kaselėmis, antra ilgomis jodomis, ant nugaros gulinčiomis kasomis, abi dvi tokios gyvo, švarutis, pilnutis, kaiščiaveidis ir sveikos, kad netakė mielą. Mergaitės buvo šiltai aprengtos, tačiau motinos sumanumo dėka medžiagos storumas netrupučia nekenki tualeto koketiškumui – Drabužėliai buvo taikyti žiemai, tačiau turėjo ir pavasarinių apdarų grakštumų. Tos dvi mažylis skleidė šviesą. Be to jos čia buvo valdovės, jų rūba, jų linksmumas, jų keliamas triukšmas, viskas bylojo apie jų pranašumą. Kada jos ėjo smuklininkė tariniu ir zgiu, bet dievinimo pilnu balsu. Aš tai ir judvi, dvi Paskui šailės prisitraukusi abie dviem savo kelių priglosti jų plaukus, pataisi kaspinus ir motiniškai švelniai paplekšnojusi paleido sakydama, ką besakyti įsidabinusios. Mergaitis susėdo prie ugnies, jos turėjo lėlę, kurią visai pavarti pasidėjusios ant kelių, čia viena, čia kita linksmai čiauškėdamos. Kozetė tarpais pakeldavo akis nuo mesginio ir liūdnai žiūrėdavo į žaidžiančias mergaitės. Eponina ir Azelma nežiūrėjo į kozetę. Ji buvo joms lyg ir šunelis. Toms trims mergaitėms visoms drauge nebuvo nei 24 metų, bet jos jau atstovavo visai žmonių visuomeniai. Iš vienos pusės pavydas, iš antros panika. Seserų Tenardie lėlė buvo labai nučiurusi, labai sena ir visa sulamdyta, bet kozetė jį vis dėlto atrodė nuostabi, nes ji savo gyvenime nebuvo turėjusi lėlės, tikros lėlės, anot posakio tokio suprantamo visiems vaikams. Staiga smuklininkė tebe vaikščiodama šiandien ir ten po kambarį pastebėjo, kad kozetė įsiblaškiusi ir užuot dirbusi, žiūri į žaidžiančias mergaitės. A, aš tai ir nutvėriau tave, sušuko jį, tai tu šitaip dirbi? Palauk, išjudinsiu aš tave stirną koju, tu man tada dirbsi. Nepažįstamasis, nesikeldamas nuo kėdės, atsisuko į šeimininkę. Pone, tarė jis beveik baukščiai šypsodamas, tuščia jos tegu pažaidžia. Jei to būtų paprašęs bet kuris keleivis suvalgęs porciją vienos kepsnį ir per vakarienį išgėjęs du butelius vyno, žodžiu, netoks baisus vargeta, šis prašymas būtų lygus įsakymui. Bet kad žmogus su tokia skrybelė savo leistų pareikšti kokį pageidavimą, kad žmogus tokiu redingotu drįstų turėti savo valią, to smuklininkė tarėsi negalinti pakęsti. Ji susierzinusi atrėžė. Ji turi dirbti, nes valgo mano duoną. Aš ją maitinu ne tam, kad ji nieko neveiktų. Kągi jį veikia, vėl prabilo nepažįstamasis tuo švelniu balsu, kuris taip keistai nesiderino su jo elgetiškais rūbais ir plačiais kaip nešiko pečiais. Šeimininkė teikėsi atsakyti. Mesga koinės, jei jums įdomu žinoti. Koinės mano mažoms mergaitėms, nesenusios jau galima sakyti visiškai nusidėvėjusios ir dukrelis greit bus visiškai basos. Vyriškis pasižiūrėjo į paraudusias varganas kozetis kojas ir tarė. Kada jį baigs mėgsti tą porą kojinių? Ta tinginė turės darbo dar mažiausiai trims ar keturioms dienoms. O kiek gali kaštuoti šitos kojinės, kai bus numekstos? Smuklininkė metė į pilną paniekos žvilgsnį, nemažiau kaip 30 sų. Ar atiduotumėt jas už penkis frankus? Vėl paklausė vyriškis. Šiems pypkių garsiai nusikvatoja sužuko vienas prekvežys, kuris klausėsi pokalbio. Penki frankai, po plynio, aš manau, už penkis frankus. Tenardie nutarė, jog metas ir jam įsikišti į kalbą. Taip, ponė, jei toks jūsų užgaidas, jums tą porą kojinių atiduotume už penkis frankus. Mes nieko nemokame atsakyti keleiviams. Reikėtų to jau sumokėti, trumpai ir griežtai pridėjo žmona. Aš perku šias koinės, atsiliepė vyriškis, o paskui sitraukis iš kišenės penkių frankų monetą ir dėdamas ją ant stalo pridūrė ir už jas užmoku. Po to kreipėsi į kozetę. Dabar tavo darbas priklauso man. Žaisk mano vaikelį. Prekvežį taip sujaudina penkių frankų moneta, jog jis paliko savo stiklą ir pribėgo artin. O juk iš tikrųjų sušuko įžiūrinėdamas pinigą. Tikras penkfrankis, nepadirbtas. Tenardie priejo ir tylėdamas įsidėjo pinigą į liemenės kišenę. Jo pati neturėjo ko atsakyti į kramti lūpas ir jos veidas reiškė neapykantą. Kozetė visa virpėjo, paskui įsidrasinusi paklausė. Pone, ar tai tiesa? Aš galiu žaisti. Žaisk, pagėžingų balsų drėbė smoklininkė. Dėkui, ponė, tarė Kozetė. Ir tuo metu, kai jos lūpos dėkojo šeimininkiai, visa jos maža širdelė dėkojo keleiviui. Tenardie vėl atsisėdo gerti, jo žmona jam pakuždėjo jausi, kas galėtų būti tas geltonas vyriškis. Aš esu matęs, kategoriškai atsakė Tenardie, milijonierių vilkinčių tokiais pat redingotais. Kozetė nustojo mesgusi, bet į savo vietos neišlindo. Kozetė visuomet stengdavosi judėti kiek galint mažiau. Ji pasiėmė iš dėžės užpakalį jos kelis senus kudurėlius ir savo mažą švininį kardelį. Eponina ir Azelma nekreipė jokio dėmesio į tai, kas čia darėsi. Jos ką tik atliko labai svarbų žygį, pasičiupo katę. Jos numetė lėlę ant grindų ir vyresnioji Eponina vystė į visokius raudonus ir mėlynus kutus bei skarmalus kačiuką, nors tasai kniaukė ir raitėsi. Dirbdama šį rimtą ir sunku darbą įplėpėjo su savo sesute tą švelnę, mielą vaikų kalbą, kurio žavesys panašus į drugelio sparnų gašumą, išnyksta vos tik pamėginsi jį užfiksuoti. Matai, sisitė, ši lėlė įdomesnė už aną, ji kruta cypia, ji šiltutėlė. Žinai, sisitė, pažaiskim su ja. Ji bus mano dukrytė, aš būsiu dama, aš ateisiu pas tave į svečius, o tu į ją žiūrėsi. Pamatysi jos suselius ir nustepsi. O paskui pamatysi ausytės, o paskui pamatysi odegytį ir labai nustepsi. Ir tu man pasakysi, vaje tu mano. O aš tau atsakysiu, tai ponė, tai tokia mano dukrelė. Dabar visos mergytės tokios. Azelma gerėdamas įklausėsi Eponinos. Tuo tarpu gerikai užtraukė nepadorę dainušką ir taip kvatojo, kad net lubos drebėjo. Ten ar jie juos skatino ir pats kartu dainavo. Kaip paukščiai iš visko sukosi lizdus, taip vaikai iš visko darosi lėles. Tuo metu, kai Eponina ir Azelma vystė katę, Kozetė savo ruoštų vystė kardelį. Suvyščiusi paėmė jį ant rankų ir tyliai dainuodama ėmė jį migdyti. Lėlė yra vienas iš būtiniausių moteris reikmių ir jo žavingiausių instinktų pasireiškiančių mažoje mergaitėje – puoselėti, renkti, puošti, apvilkti, nuvilkti, pervilkti, mokyti, truputėlį pabarti, supti, glamonėti, migdyti. Vaizduotis, kad koks nors daiktas yra gyva būtybė, čia glūdi visa moteris ateitis. Svajodama ir čiauškėdama, roždama kraitelį, siūdama vistiklėlius, siūdama sukneles, kiklikėlius ir palaidinukes, mergaitė išauga į mergiščią, mergiščią į merginą, o mergina į moterį – Pirmas kūdikis, paskutinė lėlė. Maža mergaitė be lėlės yra beveik tokia pat nelaiminga ir tokia pat neįsivaizduojama, kaip bevaikė moteris. Todėl kozetė pasidarė saulėlę iš kardo. Tuo tarpu tenardyje žmona priejo prie geltonojo vyriškio. Mano vyras sako tiesą pagalvojai, gal jis ir yra pats ponas Lafitas, juk esti turtingų juokdarių. Ji atsirėmė alkūnėmis ant stalo. Pone, tarė jį. Sulik žodžiu ponė, vyriškis atsisuko. Iki šiol ji buvo įvadinusi mieluoju ir žmogeliu. Matote, ponė, kalbėjo į toliau padariusi saldoką miną, kuri buvo dar šlykštesnė už jos nuožmėją miną. Man labai norėtųsi, kad vaiką žaistų. Aš tam nesipriešinu. Bet tas gerai vieną kartą, nes jūs esate dosnus. Matote, ji nieko neturi, jai reikia dirbti. Tai vadinasi, ji ne jūsų vaikas, paklausė vyriškis. Ak, dievulį, mano ponė, tai elgetėlė, kurią mes priglaudėme grinai iš pasigailėjimo. Ji lyg ir kvailutė, jai turbūt vandenį galvoje. Matote, kokia jos galva didelė. Mes darome jai visą, ką galime, bet patys nesame turtingi. Štai jau šeši mėnesiai, kai veltui rašome jos tėviški, bet mums nieko neatsako. Reikia manyti, kad jos motina mirė. A, tarė vyriškis ir vėl susimasti. Ne kažkokia buvo ta motina, pridūrė smuklininkė. Pameti savo kūdikį. Per visą tą pasikalbėjimą kozetė tarsi instinktas, jei būtų pasakęs, jog kalbama apie ją, nenuleido akių nuo savo šeimininkis, bet klausėsi įsiblaškiusi ir nugirzdavo tik vieną kitą žodį. Tuo tarpu gerikai beveik jau visai apsvaigė ir dar labiau įsismaginę kartojo savo šlykštų priedainį – Jie traukė bjaurę nešvankybę, kur figuravo švenčiausiai mergelį ir kūdikėlis Jėzus. Smuklininkė nuėjo prie jų ir garsiai kvatojo draugė su visais. Kozetė iš pastalės žiūrėjo į ugnį, atsimušančią jos nejudančiose akise. Ji vėl ėmė supti savo suvystytą pundulėlį ir linguodama tyliai dainavo. Mano motina mirė, mano motina mirė, mano motina mirė. Šeimininkės vėl paragintas geltonasis vyriškis milijonierius pagaliau sutiko pavakarieniauti. Ko liepsite atnešti, ponė? Duonos ir sūrio, atsakė vyriškis. Tikriausiai dreiskius, pagalvojo smuklininkė. Girtuokliai dar vis traukė savo dainą, o mergaitė pastalėje savo. Staiga kozetė nutilo. Atsisukusi jį pastebėjo mažųjų tenardėlėlę, kurią tos pasigavusios katė užmiršo ir pametė už kelių žingsnių nuo virtuvinio stalo. Tada metus įsuvystė tą kardą, kuris nelabai ją patenkino, jį pamažu peržvelgė akimis salę. Šeimininkė pašnipždomis kalbėjusi su savo vyru ir skaitė pinigus. Ponina ir Zelma žaidė su kate, keleiviai vieni valgė, kiti gėrė ar dainavo, niekas ją nežiūrėjo. Negalima buvo gaištinė valandėlis. Keturpėščiai išlindo iš pastalės, dar kartą įsitikino, kad niekas jos nesika, paskui mitriai prišliaužė prie lėlės ir ją pagrėbė. Po akimirkos jis sėdėjo savo vietoje nejudėdama, tik tai pasisukusi, kad lėlė, kurią įlaikė savo rankose, būtų šešėlyje. Laimė žaisti su lėle buvo jai tokia reta, kad jinai jautė stačiai neapsakomą malonumą. Niekas šito nepastebėjo skirus keleivį, kuris išlėtų valgį savo menką vakarienę. Tas džiaugsmas truko beveik ketvirtį valandos. Tačiau nors ir labai kozetis saugojasi, bet nepastebėjo, kad viena lėlės koja įsikišo į šešėlio ir žydinio ugnis ją ryškiai apšvietė. Ta rausva ir šviesi šešėlio kišanti koja staiga krito į akis azelmai ir gitarė eponinai. Oi, žiūrėk, sesytė! Abi mergaitės apstulbo. Kozetė išdryso paimti lėlę. Eponina atsistojo nepaleisdama katės, priejo prie motinos ir ėmė ją tampyti usijoną. Atstok nuo manęs, tarė motina, kogi tau reikia? Mama, tarė mergaitė, tik tu pažiūrėk ir pirštu parodė kozetę. O kozetė visą pagautą ekstazis nieko nematė ir negirdėjo. Smuklininkės veide pasirodė tą ypatingą išraišką, kurią sukelia baisiausias įniršys – dėl gyvenimo niekniekių. Už šią veido išraišką tokios moterys vadinamos megeromis. Šį kartą įžeista puikybė dar labiau įkaitino jos rūsti. Kozetė peržengė visas ribas. Kozetė pasikėsino į panelių lėlę. Carienė pamačiusi mužiką besiderinant jos imperatoriškojo sunaus mėlyną ordino kaspiną, nebūtų labiau užsirūstinusi. Gergženčių iš pasipiktinimo balsų jis suriko kozetę, Kozetė taip krūptelėjo, lyg po ją būtų sudrebėjusi žemė. Jie atsisuko. Kozetė, pakartojo šeimininkė. Kozetė paėmė lėlę ir su savotiška šventa pagarba, o draugė ir neviltimi švelniai ją padėjo ant žemės. Po to nenuleisdama nuo lėlės akių susidėjo rankutes ir baisu buvo regėti tokio amžiaus vaiką taip darant, ėmė jas gražyti. Paskui įvyko tai, ko jai negalėjo sukelti ne vienas tos dienos pergyvenimas, nei jos kelionė į gyrę, nei pilno kibiro sunkumas, nei pamesti pinigai, nei stirna kojo vaizdas, net nei liūdni žodžiai, kuriuos jį buvo nugirdusi tariant šeimininkė. Ja ėmė smaukti ašaros, mergyti graudžiai pravirko. Tuo tarpu keleivis atsistojo. Kas atsitiko, paklausė įsmuklininkė. Bet ar jūs nematote? sušuko šioji, nukreipdama pirštą į daiktinį kalties įrodymą, tysantį prie kozetis kojų. Na tai kas? Vėl paklausė vyriškis. Toji, driski, atsakė smuklininkė, išdryso paliesti mano mergaičių lėlę. Tiek triukšmo dėl tokio mažmožio, tarė vyriškis, kasgi čia tokio, jeigu ir pažaidė su ta lėlę. Bet jį palėtė ją savo nešvariomis rankomis, šaukė toliau smuklininkis, o baisiomis rankomis. Dabar kozetė ėmė dar gailiau kukčioti. Ar nenutilsi? riktelėjo šeimininkė. Vyriški žengtelėjo tiesiai prie durų į gatvę, jas atsidarė ir išėjo. Vos tik jisai išėjo, smuklininkė pasinaudojusi jo nebuvimu, taip spyrė pastalėje kozetį, kad mergytė ėmė garsiai šaukti. Durys vėl atsivėrė ir juose pasirodė vyriškis, nešinas ta pasakiškąją leilę, apie kurią jau esame kalbėję, ir kurią visi kaimų bambliai gerėdavosi nuo ryto iki vakaro. Jis padėjo leilę prieš kozetį ir tarė. Šia tai tau. Matyt visą laiką čia rimuodamas ir mąstydamas, jis įžiūrėjo tą žaislų krautuvę taip ryškiai apšviestą lempelėmis ir žvakimis, jog net prosmuglės langą to išviesa atrodė lyg kokia iluminacija. Kozetė pakėlė akis. Vyriškis, kuris artėjo prie jo su ta leile, jai atrodė tarytum saulį, ir jie išgirdo tuos neįtikimų žodžius. Tai tau. Pažiūrėjo jį Pažiūrėjo į lėlę, paskui išlėto atsitraukė atgal ir susigūžė po stalu pačiame tolimiausiame kampe prie sienos. Ji nebeverkė, nebešaukė, atrodė, kad ir kvėpuoti nebedrįsta. Smuklininkė Eponina Azelma stovėjo lyg statulos, net geikai nutilo. Užeigoje įsivyravo iškilminga tyla. Smuklininkė apstulbusi netekusi žado vėl pradėjo spėlioti, kasgi galėtų būti tas senis, ar jis neturtelis, ar jis milijonierius – o gal jis ir tas ir tas, atseit vagis. Paties ten ar dieveide pasirodė ta reikšminga raukšlė, kuri taip pabrėžia žmogaus būdą kiekvieną kartą, kai jo vyraujantis instinktas pasireiškia jame visą savo gyvulišką jėgą. Užeigininkas pakaitomi žiūrėjo čia į lėlę, čia į keleivį. Atrodė iščiupinėti čiupinėjo tą žmogų, kaip čiupinėtų maišą pinigų. Tai truko tik akimirką. Pries prie žmonos užnipždėjo jai. Lėlė kaštuoja mažų mažiausia 30 frankų. Nepaikiok, šliaužiok keliaklupščia prieš tą žmogų. Grubi prigimtis turi tą bendrą bruožą su naiviomis prigimtimis, kad nežino laipsniškų perėjimų iš vieno jausmo į kitą. Kągi, kozete, tari tenardie žmona, saldžiai karčių balsu, būdingų piktoms boboms, kurios nori atrodyti meilios. Kodėlgi tu neimi savo lėlės? Kozetė išdryso išlysti į savo kampo. Mažytė, vėl tarė meilių balsu ten ar die žmona, ponas tau dovanoja lėlę, pasiimk ją, ji tavo. Kozetė žiūrėjo į nuostabę lėlę su kažkokiu pasibaisėjimu. Jos veidelis dar tebe buvo paplūdęs ašaromis, bet akis tarsi dangus rytui brėkštant jau ėmė šviesti, skleisdamos nepaprastą džiaugsmo spindesį. Jeigu jai būtų staiga kas pasakęs – mažytė, jūs esate Prancūzijos karalienė, ji būtų pergyvenusi tą patį jausmą, kuris ją buvo apėmęs dabar. Jai rodėsi, kad jeigu tik ji prisilies prie lėlės, tai iš jos trenks perkūnas. Čia buvo dalis tiesos, nes ji buvo tikra, kad šeimininkė ją gali išbarti ir primušti. Betgi traukos jėga paėmė viršų. Mergytė galų gale prisertino prie lėlės ir atsisukus į šeimininkę, nedrasiai sušnipždėjo. Ar galiu, ponė? Nėra žodžių perteikti šiam tonui, beviltiškam, nuogastingam, kupinam vaikiško susižavėjimo. Žinoma, taris muklininkė į tavo, juk ponas tau ją padovanojo. Tiesa, ponė, vėl paklausė kozetė, ar tai tiesa, ji mano šita dama. Atrodė, kad nepažįstamojo akis prisipildė ašarų. Jis matyt buvo pasiekęs tokį susijaudinimo laipsnį, kada žmogus tyli, nenorėdamas pravirkti. Jis linktelėjo galvą kozetiai ir įdėjo damos ranką į jos rankytę. Kozetė greitai atitraukė savo ranką, lyg damos ranka būtų ją nudeginus ir nudelbė akutes. Turime pridurti, kad šią akimirką jos liežuvėlis buvo iš tikrųjų per daug iškištas. Staiga jie atsisuko ir pagriebė lėlę. Aš ją pavadinsiu Katerina, tarė jį. Keista buvo žiūrėti, kaip kozetis karmalai susilieti ir susimaišė su lėlės kaspinais ir skaiščiai rausvais muslinais. Pone, paklausė jį, ar galiu aš ją pasodinti ant kėdės? Gali, vaikeli, atsakė šeimininkė. Dabar jau Eponina ir Azelma pavydžiai žiūrėjo į kozetę. Kozetį pasodino Kateriną ant kėdės, o pati atsisėdo priešais ją ant grindų ir netardama nei žodžių nejudėdama žiūrėjo įsmeigusi ją akis. Žaisgi, kozetė, tarė nepažįstamasis. O aš žaidžiu, atsakė mergaitė. Šio keleivio, šio nepažįstamojo, kurį atrodė Pati apvaizda buvo atsiuntusi kozetį, tą valandą smuklininkė nekenti labiau už viską pasaulyje. Tačiau reikėjo tvardytis. Kad ir kaip ji buvo pripratusi slėpti savo jausmus, tenkdamas įmėgdžioti visus savo vyro poelgius, vis tiek susijaudinimas pranoko jos jėgas. Ji pasiskubino nusiųsti savo dukteris gulti, paskui paprašė geltonai vyriški, kad leistų eiti gulti ir kozetį, kuri šiandien smarkiai pavargusi, kaip ji pridūrė su motinišku rūpestingumu, Kozetė nuėjo gulti nusineždama glėbyje Kateriną. Tarpai smuklininkė nueidavo į kitą salės galą, kur buvo jos vyras, nuraminti širdies anot jos pačios. Ji persimesdavo su vyru keliais žodžiais, kurie buvo jo niršesni, kad ji nedryso jų garsiai tarti. Senas galvijas, kogi jis nori, atėjo ir sumaišė čia viską, įsigėdė, kad ta baidiklė žaistų. Jai dovanojo lėlę, dovanojo 40 frankų lėlę – tai kaliai, kurią aš vis atiduočiau už 40 sų. Dar kiek ir jis ją vadins jūsų didybę, kaip berykų nigaištienė, kur čia protas pasiuto į sarkatą senis, niekaip jo nepermanysi. Kodėl pasiuto? Visai paprastas daiktas, atsakė Tenardija, o jeigu tai jam smagu. Štai tau smagu, kad mergiotė dirba, o jam smagu, kad ji žaidžia. Tai jo teisi, Keleivis, jeigu užsimoka, gali daryti ką tinkamas. Jeigu šis sen palaikys filantropas, kas tau darbo, o jeigu jis pusprotis, tai irgi ne tavo dalykas. Ko tau kištis, jeigu jis turi pinigų? Tai buvo šeimininko kalba. Užeigininko samprotavimai. Nei vienas, nei antras nepakenti prieš giniavimų. Vyriškis atsirėmė alkūnėmis ant stalo, vėl sėdėjo susimastęs. Visi kiti keleiviai, prikliai ir prekvežiai pasitraukė truputį toliau ir nebedainavo – Jie žiūrėjo į jį iš tolo su kažkokia pagarbia baime. Šis vargingai apsirengęs keistuolis taip lengvai traukėsi iš kišenys penkfrankius ir dalyjas didžiulės lėlės mažoms klumpėtoms apskretėlėms, tikrai turi būti nuostabus, bet ir pavojingas žmogus. Praslinko kelios valandos, jau buvo po bernelių mišių, kūčių vakarienė baigėsi, gerikai įsiskirstė, smuklė uždarė, patalpa ištuštėjo, ugnis užgeso – o nepažįstamasis tebesėdėjo vis toje pat vietoje ir vis tą pačią pozą. Tik retkarčiais jis pasiremdavo kitą alkūnę. Štai ir viskas. Tačiau po to, kai išėjo kozetė, jis nepratarė nei vieno žodžio. Tik tai abudu tenardie, iš mandagumo ir smalsumo pasiliko salėje. Nejaugi šitaip visą naktį kriošės, murmėjo smuklininkė. Kai išmušė dvi, ji pareiškė pasiduodant ir tarė savo vyrui, einu gulti, daryk ką tinkamas. Vyras atsisėdo prie stalo kertyje, užsidegė žvakį ir ėmė skaityti, kur jie fransi. Šitai praėjo gera valanda. Padarusis užžygininkas bent tris kartus perskaitė, kur jie fransi, nuo numerio datos iki spaustuvininko pavardės. Nepažįstamasis nepajudėjo savo vietoje. Tenardie pasimoistė, nusikosėjo, nusispjovė, įsišnypštė, sugirgždino kėdę. Keleivis nie nekrustelėjo, nejaugi smiega, pagalvojo Tenardie. Vyriškis nemiegojo, bet niekas jo negalėjo pažadinti. Pagaliau tenardyje nusėmė kepuraitę, atsargiai prisertino ir išdryso paklausti. Ar ponas neįsite pailsėti? Pasakyti neįsite gulti jam atrodė per daug stačiokiška ir familiaru. Žodėje pailsėti glūdėjo prabanga ir drauge pagarba. Panašų žodžiai turi tą paslaptingą ir nuostabę ypatybę, kad rytojaus dienas markiai išpučia mokėtino sąskaitos sumą. Kambarys, kur žmogus guli, kaštuoja 20 sų. Kambarys, kur jis ilsisi, kaštuoja 20 frankų. Tikrai, tarė nepažįstamasis, gerai sakote, kur jūsų arklidė? Pone, tarė tenargie šipsodamasis, aš nuvesiu tamstą. Jis paėmė žvakę, vyriškis pasiėmė savo ryšulėlį bei lasdą ir tenardyje jį nuvedė į kambarį antrame aukšte įrengtą nepaprastai ištaigingai. Raudonmedžio baldai, didelį lovą ir raudono mitkario užuolaidus. Kasgi čia, paklausė keleivis. Tai mūsų vestuvinis kambarys, paaiškino užėjininkas. Mūdu su žmona dabar gyvename kitame. Šiame kambaryje buvome nedaugiau kaip 3-4 kartus per metus. Man būtų buvę gerai ir arklydėje atžariai tarė vyriškis. Ten ar jėdėjus nenugirdęs tos nelabai mandagios pastabos. Jis uždegė dvi visiškai naujas vaškinę žvakes, pošiančią žydinį, kuriame kūrenusi gana smarkiai ugnis. Ant žydinio po stiklinių gaubtų buvo moteriškas galvos apdaras, įsidabro gyjų ir apelsinmedžio žiedų. O čia kas vėl paklausė nepažįstamasis? Pone, atsakė Tenardie, tai mano žmonos jungtuvinis vainikas. Keleiviai žiūrėjo šį daiktą tokiu žvilgsniu, kuris tarytum sakė, vadinasi ir ta pabaisa, kadaise buvo mergina. Tačiau ten ardyje melavo, kai įsinomojo šį namiūkštį, kur ruošėsi atidaryti smuklę. Jis jau rado tą kambarį šitai įrengtą, nupirko tuos baldus ir įsiderėjo apelsino žiedus tarės, jog visą tai apgaups grakščia aureolė jo žmona ir suteiks jo namams tai, ką anglai vadina respektabilumu. Kai keleivis atsigrėžė, šeimininkų jau nebebuvo. Tenardie diskretiškai pasišalino, nedrįsdamas pasakyti labanakt, mat nenorėjo rodyti įžeidaus nuo širdumo žmogui, kuriam kitą dieną ruošiasi nuplėšti kelis kailius. Užėgininkas nuėjo į savo kambarį. Jo žmona jau gulėjo, bet dar nemiegojo. Išgirdusi vyro žingsnius, jie atsisuko ir tarė. Tu žinai, rytoj aš išmesiu kozetę pro duris. Tenardė šaltai atsiliepė, kokia tu greita. Daugiau jėdu nepasakė vienas kitam nei žodžių ir po kelių minučių jų žvakė buvo užpūsta. Tuo tarpu keleivis pasistatė į kampą lasdą ir pasidėjo ryšulėlį. Šeimininkui išėjus jis atsisėdo į krėslą ir kiek pasidėjo susimastęs –